I'm zien. xa me dá paso xa me dá paso o noso técnico Marc, que este este sábado temos técnico diferente, pero comezamos o programa sempre en Galicia dende o 104.6 da FM como cada sábado aquí intentando dar a coñecer as noticias importantes tanto de Galicia como do Bierzo. Nesta ocasión temos a, o, a recente xunta directiva que estar suplantando ao falecido mm, ben querido Juan Pedro. Perdona de eh, emoción, pero o que importa é que mm, vamos a presentar a rolda de prensa do 22 Festival do Botillo do 2026. Eh, temos, temos aquí o meu carón o escritor homenaxeado, o presidente que fai as funcións eh, a Alfonso e eh, tamén a Juan. Moitísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, dolle paso a, a, a Liga a, a, precisamente os estudios para que sigan adiante o programa. Eh, o que quero é que dúas palabriñas para que esta xente para que vosotros representantes del Festival del Botillo, 22 Festival del Botillo en Cataluña, que va a presentarse en esta rueda de prensa, os digáis cuatro sin céntimos, como dicen los catalanes. Bueno, como ya sabéis, eh, mi nombre es Alfonso, era el vicepresidente y por las casualidades de la vida eh, me ha tocado eh, asumir el cargo de presidente. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. tranquilo, Alfonso, no te preocupes que eh, en la radio eh, todo se explica. Venga, adelante. Tenemos que presentar el 22 Festival del Botillo y continuar adelante porque Juan Pedro así lo quería. Muy bien. Seguiremos con su legado, seguiremos con este trabajo porque el Bierzo lo llevamos muy dentro. Adelante. Y nada, eh, en primer lugar, pediría un minuto de silencio. Si nos ponemos en pie, por favor. Bueno, pois seguimos eh, uh, temos que perdonar a asistencia nos estudios centrais aquí da Radio Cornellá eh, no 104.6 da FM temos que da eh, eh, que pasar a se, seguirnos eh, que seguimos nos estudios e temos que pois que hoxe non está Xulio, senón que está traballando fora da, fora da radio para sempre en Galicia. E está pois no fes, eh, na presentación do festival da festa do botillo do Bierto. Así que vamos a seguir nós aquí desde os estudios centrais que están co seu minuto de silencio por o falecemento do ben querido Juan Pedro. Así que, amigas e amigos, a ver se Xulio nos eh, pide paso e eh, pasamos ali aos estudios centrais eh, que teñen montado pois alá no hotel aí en, en San Boi. Vale, mm, pois coido que xa temos a conexión feita. Moitísimas grazas. Vamos a poñerlle música. Ben, queridos amigos, vamos a poñer música. Eh, tenemos a primeira conexión con Galicia. Me parece que xa tes aí o, o traballo. Armando, unha aperta grande e pa diante. Veña, adiós. Hasta logo. Ah, seguiremos pa diante. <laughs>